pakartoto įstatymo knyga 30, 30 skyrius. Kai visi šie dalykai ateis tau, palaiminimas ir prakeikimas, kuriuos tau paskelbiau, kuriuos tau paskelbiau, tu prisiminsi juos gyvendamas tarp tautų, tarp kurių viešpats, tavo Dievas, tave išsklaidys. Tada tu su savo vaikais sugrįši pas, sugrįši pas viešpatį visą širdimi ir visą sielą. Ir visą sielą paklusi. Ir visą sielą paklusi įsakymams, kuriuos tau šiandien skelbiu. Tada viešpats, tavo dievas, pasigailės tavęs ir surinkęs iš visų tautų, tarp kurių buvai išblaškytas, sugražins tave iš nelaisvės. Nors būtum išsklaidytas, lygi dangaus pakraščių, viešpats, tavo dievas ir iš ten parves tave. Jis gražins tave į žemę, kurią paveldėjo tavo tėvai darys tau gerą ir padaugins labiau už tavo tėvus. Viešpats, tavo Dievas apipjaustys tavo širdį ir tavo palikuonių širdis, kad mylėtum viešpatį, savo Dievą, visa širdimi ir visa siela ir gyventum. Visus šituos prakikimus nukreips į tavo priešus ir tuos, kurie tavęs neapkenčia ir persekioja. tu sugrįši, klausysi viešpaties, savo Dievo balso ir vykdysi visus jo įsakymus, kuriuos tau šiandien skelbiu. Tuomet viešpats, tavo Dievas, laimins tavo darbus, vaikus, galvijus ir žemės derlių. Viešpats vėl džiaugsis. Viešpats. Viešpats vėl džiaugsis matydamas tavo gerovę, kaip džiaugiasi tavo tėvais, jei klausysi viešpaties, jei klausysi viešpaties, savo Dievo balso, vykdysi jo įsakymus bei palipimus, kurie surašyti įstatymo knygoje. Ir ir atsigręši į viešpatį, savo Dievą, visą širdimi ir visą sielą. Šitas įsakymas, kurį šiandien skelbiu, nėra tau paslėptas ir nepasiekiamas. Jis nedanguje, kad sakytum, kas už mus pakils iki dangaus ir mums jie atneš, kad klausytume ir vykdytume ir neuž jūrų, kad sakytum, kas už mus perplauks jūras, kas už mus perplauks jūras ir jį atneš, kad klausytume ir vykdytume. Žodis yra labai arti tavęs, tavo burnoje ir tavo širdyje, kad jį vykdytum. Šiandien leidžiu tau pasirinkti gyvenimą, ir gėrė. Šiandien leidžiu tau pasirinkti gyvenimą ir gėrį ar blogį ir mirtį. Jei mylėsi viešpatį, savo Dievą, vaikščiosi jo keliais ir laikysies jo paliepimų bei įsakymų. Būsi gyvas. Jis padaugins ir palaimins tavo palikuonis žemėje, kurios paveldėti eini. Bet jei tu priešinsies ir nenorėsi klausyti, nuklydęs garbinsi kitus dievus ir jiems tarnausi, skelbiu šiandien, kad žūsi žemėje kurios perėjęs per Jordaną paveldėti eini. Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę, kad leidau tau, kad leidau tau pasirinkti gyvenimą ar mirtį, palaiminimą ar prakeikimą. Tad pasirink gyvenimą, kad būtum gyvas, tu ir tavo palikuonis, mylėtum viešpatį savo Dievą. Klausytum jo balso ir glaustumės prie jo, nes jis yra tavo gyvenimas ir tavo dienų ilgumas, kad gyventum, žem... kad gyventum žemėje, kurią duoti viešpats prisiekia tavo tevams – Abromui, Izaokui ir Jokūbui.